NPA, nubo parti antikapitalista alderdiak Ipar Euskal Herrian dituen militanteekin ideiak partekatzeko etorria zen Filip Putu, bozera mailea, baionara. Alderdi txipia izanik ere, borroka sozialerako deia luzatzearen beharra azpimarratu du, langileekiko elkartasuna adierazi eta liberalismoaren tresneria guziari nola aurre egin eztabaidatuz. Euskal Herriko gaiak aipatu ditugu Filip Puturekin, horietan bake prozesua. Azken urteetan, Euskal Herriko hainbat eragileren gandik urratxa handiak emanik ere, eta etak armak utzirik ere, frantses eta gobernuek ez dutela pausurik emaiten salatu du. Filiputu. L'État espagnol ou l'État français font rien pour que ça avance dans le bon sens. On a, on a vu euh, récemment d'ailleurs encore des arrestations. On voit bien la même logique d'essayer de provoquer, d'essayer de pourchasser, de toujours réprimer euh, les militants euh, indépendantistes. Donc on voit qu'il y a une volonté politique de ne pas aboutir. Ez du frantses gobernuak indarrik eginen duenik presoen hurbiltzearen alde. Ouais, mais ça on est par contre on n'y croit pas du tout aujourd'hui parce que quand on voit le gouvernement Cazeneuve, Valls, vu comment ils se comportent à l'égard des salariés, des migrants, le réflexe qu'ils ont, c'est ce réflexe de possédant, de caste, de privilégié, euh, avec ce regard euh, méprisant et puis même ce côté haineux. Donc, là, aurre egiteko molde bakarra masa dela iduritzen hein. zaio Philippe Puturi. Il faudrait que sur la question basque, mais après on peut discuter aussi en France, il y a la question euh, corse ou bretonne, il faudrait des mobilisations énormes pour arriver à faire respecter l'égalité des droits politiques et économiques, parce que nous on est pour le droit à l'autonomie, on est pour que les peuples puissent disposer disposer d'eux-mêmes euh, et décider de, de leur propre structure politique, mais ça, ça, ça supposerait une mobilisation populaire. Lurralde tasunari dagokionez, eskualde bakoitzak bere gobernantzia erabakitzaren alde agertu da eta lekuko hizkuntzen ofizialtasunaren alde ere.